farilla ta farko ta ainihi ita ce sallah Allah maɗaukakin sarki da kanshi yake cewa wa aqimus salata wa atu zakka ku tsaye da sallah ku fidda zakka Allah yake cewa aqimus salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda Allah ya kawo wasu lokuta waɗanda su ne lokutan da za a yi sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yi wannan sallah a aikace ya koya masa habban shi sai manzon Allah bayan ya kammala sai ya ce sallu kama ra'aitumuni usalli ku yi sallah kamar da ku ga ina yin sallah wanda ya shahi maza ya shahi mata babu babu bambanci tsakanin sallah mace da namiji duk iri ɗaya ce inda bambanci yake shine kadai wannan mace ce wannan kuma namiji ne amma mace za ta sallar isha'i raka hudu kamar yadda namiji zai sallar isha'i raka hudu ba bambanci za ta karatu a bayyane raka'a biyu kai kai kuma shuwa ba za ta karatu a bayyane a raka ta biyu fata da sura haka kuma warka ta biyu ta karanta sura a asirce haka za ta yi haka shi ma namiji zai da haka shi addinin musulunci na namiji ne da mace shi yasa namiji zai shiga aljanna in yaba Allah mace ma za ta shiga aljanna in tabi Allah shi yasa Allah ya ce wai ba wani bambanci tsakanin namiji da mace a wajen bangaren ubangiji subhanahu wataala Allah ya ce inna akramakum a tukaku lalle wanda yake wanda yafi fi kowa kusanci da ubangiji subhanahu wata'ala to shine wanda ya tsoron Allah abinda ake ce ma tsoron Allah shine imtisalul ma'amurat wa ijtinabul manhiyat kayi abinda Allah ya ce ka bi umarnin Allah wurin aikata al'amuran da Allah ya ce sannan kuma ka hannu daga aikata duk abinda Allah ya haramta wannan shine tsoron Allah to wanda ya fi kiyaye dokokin ubangiji to shi ya fi kusa da ubangiji subhanahu wata'ala Allah ya ba mu ikon kiyayewa to ƴan uwa ita sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la salata liman la wudu'a alahu babu sallah ga wanda bai da alwalla ita kuma alwalla ba ta inganta ita kuma sai da tsarki tau kaga sai ka iya tsarki sai ka zo kai alwala sai ka zo kai sallah sai sallah ka ta yi daidai amma da za a samu mutum ya yi sallah daidai bai iya alwala ba to wannan sallah tashi ba ta yi ba da za a samu mutum ya yi sallah daidai ya yi alwala daidai amma bai iya tsarki ba to wannan sallar tashi ruguzan zace alwala ba ruguzan zace da haka tushe shi ne tsarki shi ya sa shi tsarki shi ne farkon abin da ya kamata musulmi ya fara sani mene ne tsarki din nan yaya ake yin tsarki kuma da mi ake yin tsarki wani lokaci za a yi tsarki to wannan shi ne wajibin musulmi kuma wannan tsarkin wajibi ne ga musulmi namiji da musulmi mace a da musulma mace kuma yana daga cikin farzu aini farilla ta ainihi wanda ta jibinci kowane musulmi mana kowane musulmi wani ba zai ɗauke ma wani ba wani bai ɗauke ma wani a gari malamai suka ce a gari idan aka samu babu wani malamin da zai koyar da alkur'ani wannan wajibi ne garin su ta da wani malami su biya mai kudin mota da kudin guzuri ya je makaranta ya koyo alkur'ani don ya zo ya koyar da garin idan ya ji ya samu karatu alkur'ani to shikenan sai ya zo ya koya ma sauran waɗanda su kuma suke a cikin garin wannan wajibi ne kaga kenan koyowa da ya shi kadai ya ɗauke ma sauran su kuma sai ya zo ya koyar da su amma maganar sanin yaya ake tsarki yaushe za ka yi tsarki sannan kuma da mine ne za ka yi tsarki wannan wajibi ne ga kowane musulmi to amma musulmi sun yi ƙasa a gwiwa musamman yan uwanmu da muke zaune a karkara za ka ga cewa ba mu cika ba da mahimmanci ba wurin sha'anin ilimin addinin musulunci mun yi ba da ƙarfi kwarai wurin mu da kiwonmu idan mace ce za ka ga ta iya tuwo lahiya lau ta iya hura ta iya waina da duk sauran nau'in abinci amma idan ka biyo ta wurin sha'anin abin da ya shahi ibada to nan za ka sha mamaki shi kuma bawan Allah ɗan uwana shi kuma idan ka komo sha'anin abin da ya shahi harkar gona to za ka samu cewa nan bai da matsala ya san yadda zai da irin shi na albasa da irin shi na tattasai da kashi da alayyahu duk ya san wannan da sha'anin noma na damana da na rani jira da wannan ilimin ya za a yi ta da wata guzuma ko wani wani wani wani ba arewacin sa diya za a yi da shi wala diya san wannan amma inda matsalar take ke shi kuma idan ka ta horon fannin addini ya za a yi tsarki ya za a yi alwala ya za a yi sallah Wala shi yana ganin wannan duk ba matsala bace bai da lokacin da zai wannan abin wannan kawai ita ce matsala Allah ta yi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halarci nau'i na mutane wa da aljannu sai dan su bauta mani waɗannan su ake ce ma wato nau'in halittu guda biyu da Allah ya ɗora ma sha'anin ibada su yi su samu lada su ƙi, su samu zunubi su mutu su shiga aljanna in sun alkhairi ko kuma su mutu su shiga wuta idan ba su yi abin da alkhairi ba Allah samu dace da aljanna ka san musulmi ko me yake aka ce Allah samu shiga aljanna zaka ce amin to amma inda alamar tambaya take shin kana yin ayyukan da za su kai ka aljanna yanzu za ka ga tun daga wannan lokacin yanzu har wasu sun fara kai taki gona suna nihin kwa abin da za su samu a baɗi ruwan damana na baɗi suke jira har sun fara kai taki gona kaga sun shirya to amma yanzu kai ka fara kai taki takin lahira ka fara yin tattali Allah saka da alkhairi ka fara yin tattalin lahira shin kana tunanin mutuwa shin ka san ka abin da Allah ya turo ka nan duniya ta yi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun shi mutum da Allah ya halicce shi nan duniya ba halitta kai ka zo kai ta noman rani ba ko kai ta noman damana Allah bai halicce ki ba duniya ki zo ki ta tukin ko ki ta dukan hura a'a wallahi idan kika mutu kika koma ga Allah ko ka mutu ka koma ga Allah Allah bai tambaya kai albasar ka kurshe nawa kai buhu nawa ka samu tumatari kwando nawa ka samu ke hatsi kan dawa nawa kika duniya duk Allah bai tambaye ki wannan abin da Allah zai tambaye ki shine wannan sallai Allah zai tambaye ki ya kika azumi Allah zai tambaye ki ya kika mai gidanki ya kika yi tsarki kai ma Allah zai tambaye ka waɗannan abubuwa to amma kuma babban abin da ke da mahimmanci to Allah saka da alkhairi amma mun shagala da waɗannan abubuwan shaidan ya ci ƙarfin mu yadda muke jajircewa wurin sha'anin neman duniya kasuwancin mu da noman mu wallahi da muna jajircewa a wurin neman lahira to da ba mu da matsala ba mu da matsala amma kullun ina ka hito neman abinci ina za ka neman abinci har yanzu kuma baka koshi ba kuma wallahi baka koshi da haka yan uwa wallahi mu sani cewa wannan duniyar da muka zo dama wani lokaci ne muka zo da babu mu kuma yanzu sai ga mu kuma za a yi lokacin da babu mu za a yi lokacin da babu mu Allah madaukakin sarki yana cewa halata alal insani hinu min ad-dahr a'udhu billahi minash shaitanir rajim هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا Allah maɗaukakin sarki yake cewa hal ata alal insan shi wani lokaci bai zo ma mutum ba hinu da har wasu shekaru lam yakun a mazkura da ba a ambatan shi babu shi yanzu mu da muke magana nan da waɗanda muke rayuwa da mai jin wannan magana a yanzu shekara ɗari duk ba kowa na san a nan garin kila in zaka samu mai shekara ɗari sai ka lalubo to kenan ashe <clears throat> nan shekara ɗari wanda zai ke saurare na yana jin wannan magana tangaran gama ya zo ta ko zo nan to shekara ɗari babu shi kuma yanzu nan wuri ne shekara ɗari kuma babu mu kuma jiya da kai tsawon kwana kuma shekara ka ɗari har ɗan yaron da aka yawa yau wala Allah ya tafi to yanzu kai wani tattali kai ma wannan tahiyar taka wannan kamarin da zaka shiga wani tattali kai mai wallahi babu abin da zai hidda ka sai wannan aikin nan kana alkhairi sai abin da Allah ya ce ka yi na bauta na ibada da Allah ya ce ka zo ka yi duniya wallahi mu sani cewa Allah bai hana mu nemi abinci ba Allah bai hana ki ki tuka tuwo ki daka hura ki duk abin da ki da abinci ba amma wallahi kada ki saki addinin ki duk abin da kake yi wallahi tallahi ka kula da addinin ka mun ce sallah ba ta inganta sai an yi alwalla alwalla ba ta inganta sai an yi tsarki shi wai shi wannan tsarkin bine ne tsarkin kuma ya ake yin shi shi tsarki ya kasu gida uku akwai tsarki istinja'i wanda za ka je kawo tsarki ka yi fitsari a kewaye kawo tsarki ka kama ruwa akwai tsarki da ma'anar alwalla akwai tsarki da ma'anar wanka wanka wannan na shari'a to duk waɗannan abubuwan tsarki ne shi tsarki bari mu wara tsarki istinja'i wanda za ka je kai fitsari ko kai bayan gida ka je kai tsarki mu sani cewa shi addinin musulunci ba abin da bai koyar ba sai idan kai ne baka je makaranta ba ko ilimin ka bai kai ba amma duk abin da ka sani kam ba abin da musulunci bai koya za ka yi shi ba shi yasa hatta shiga kewaye ya za ka shiga kewayen kuma in ka shiga kewayen ina za ka kalla me za ka ce idan za ka shiga in ka yi tuwa za ka ce duka musulunci ya koyar mazala ce idan za ka shiga kewaye ka shiga da kawar hagu ba a shiga kewaye da kawar dama ku ji da kyau maza da mata ba a shiga kewaye da kawar dama da kawar hagu ake shiga kuma idan za ka shiga kamun ka shiga ka yi addu'a saboda akwai bakaken aljannu a cikin kewaye waɗanda idan ka yi addu'a ba akwai yiwuwar su cutar da kai amma in kai addu'a alhamdulillah ka shiga lahiya ka yi to lahiya. idan za ka shiga kewaye ka ce Allahumma inni a'udhu ka mina al wa wal khaba'is ina neman tsarin ka ya Allah ka kare ni daga aljannu waɗanda suke baƙaƙe da jajjayen su mugaye da waɗanda ba ba su da wani abu Allah ka kare daga su shar duk wani aljani da ke ciki sai ka shiga idan ka shiga ba a kallon gabas ba a kallon yamma idan za ka yi wani abu cikin kewaye mana za ka yi bayan gida ko za ka yi fitsari ba a yin haka sai dai ka kalli gusun ko ka kalli arewa ko ka kai kai ce amma kai tsaye ba a kallon gabas a yi ta fitsari ba a kallon yamma mana ita alƙibla ba a bata baya ko ba a bata gaba a wurin fitsari ko a wurin bayan gida bu kiyaye wannan sannan idan ka gama ka yi fitsarinka ka gama to da hannun hagudin nan da ka sani kamun ka kai hannunka zuwa ga wannan najasai ta fitsarin to sai ka zuba ma hannunka ruwa na hagu ka jike shi saboda shi hannu yana da wasu kohohi, waɗanda in ka taba in hannunka ya taba wannan fitsarin to fitsarin zai fara shiga cikin jikinka kuma yana da illa basana sun ce akwai illa wurin najisa ta rika shiga cikin ka rika fara taba najisa don haka sai ka fara zuba ruwa zuba ruwan da kai to wannan zai baka dama ka zuba ruwa to kuma sai ka kama gabanka inda fitsari ke fita sai ka wanke kana zuba ruwa kana wankewa idan fitsari kadai kai to shikenan idan ka yi bayan gida sai ka gama wanke sai ka gaba wanke wurin fitsari tas to sannan sai ka wanke wurin da kai ba haya kada ka haɗe baki ɗaya ka burje wannan ka kwawa cala daban-daban ake wanke kowane kuma sai an fara wanke wurin fitsari sannan a wanke wurin da aka yi ba haya haka ake yi kuma da hannun hagu idan ka gama sai ka wanke hannunka sai ka goga hannunka ƙasa idan jinkila cikin kewayen suminti ne to sai ka hito sai ka sa sabuli ka wanke hannunka to ka gama tsarki ka gama tsarki wannan tsarki istinja'i kenan idan za ka fito daga kewaye ka fito da kawar hagu wai da ka fito da kawar dama abuwan ka shiga da kawar hagu yanzu kuma za ka fito da kawar dama da ka yi to da kawar dama sai ka ce gufuranak. wannan gufuranaka to ita ce addu'a fitowa gufuranaka. wasu malamai na cewa ana cewa gufranaka alhamdulillahi an azhaba annal adha a afani wasu malamai suka ce kuma kana iya cewa gufranaka kawai ta isa da haka sai ka ce ke shikenan ka wannan ita ce addu'a fitowa to yanzu mun yi tsarki kala guda na ce kuma akwai tsarki mai ma'anar wanka wankan nan ya kasu gida gida akwai wanka na janaba janaba ce ta same ka akwai wanka na ɗaukewar jinin al'ada na mata akwai wanka na ɗaukewar jinin biki na haihuwa wannan dukkan su wanka ne na shari'a kuma dalilin wani abu da ya same ka ne za ka yi su sana akwai wanka da ake na musulmi na wanda ya shiga musulunci zai yi wanka irin yadda ake wannan wanka na shari'a to wannan wankan kowane ɗaya da za ka yi shi ma na ce mashi tsarki shi yasa aka ce ita kanta shi kan shi ita kanta nisa akwai babba akwai karama la akwai babban kari akwai karamin kari to wanda ya samu karamin kari shi da ya je bayan gida la ya je kashi ko ya je fitsari to wannan karamin kari ne amma wanda janaba ta same shi to wannan babban kari ne alwala ba ta isuwa sai ha yi wanka ita kuma janaba ɗaya daga cikin biyu da ke kawo janaba ko dai mutum ya mafarki ni ya fitar mashi shi yasa mai adar ya ce fitar ni da jin daɗi ko kuma a farke da jin daɗi a farke ko a cikin bacci amma da jin daɗi amma wanda ni ya fitar mashi ba ta hanyar jin daɗi ba to shi wannan ba a ƙi daga cikin wanda zai yi wanka to Allah saka da alkhairi amma sai a kyale su saboda ba a koya musu ba kullum kina ɗora ba ɗaya ki talla idan ta do ki ta murna in bata saido ba kuma ta sha hada wata hada bugu amma kuma in ta dawo daga tallan baki tambaya ta yi sallah ba ki taba tsara da yake wanki ga ta yi sallah ko ba ta yi ba wannan kuskure ne ba karami ba kai kuma mai gida wajibin ka ne ka koyar da matarka da 'ya'yanka wannan ibadai daga alwala har sallah to za ka samu shi kuma mai gida babban abin da yake da ƙoƙari shi ne ya kawo abinci gida ba hoyinwa ba kishirwa to amma matsalar inda kishirwa take da yunwa shi ne wurin maganar ilimi wannan kuma shi ma ba ƙaramin kuskure ba ne ba wallahi tallahi mu sani cewa ‘yan uwa to Allah ya saka da alkhairi mu sani cewa wallahi iyalinmu amana ce Allah ya bamu kuma wallahi sai Allah ya tambaye mu wannan amana manzon Allah ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati Allah saka da alkhairi dukkan mu masu kiwo ne kuma Allah zai tambaye mu kiwon da Allah ya bamu da haka mu sani cewa akwai wata rana da Allah zai tada mu ya tambaye mu Allah saka da alkhairi zai tambaye mu haƙƙin da Allah ya azama mu da ƴaƴanmu kana ta kokari kana tare iyali shin bayan abinci da kake kawo musu da kokarin tuwayi da kake masu da kokari na in ba su lafiya ka kai su asibiti shekara kai su makaranta ta addini suna koyon addini da ka kai su makaranta allo shi malamin kana taimakon shi ko ko irin makarantar nan ce ta fi sabilillahi ka kai kawai shi kenan ai makaranta Allah ce shi malamin ba kawai gashi sai dabe ɗaya kake bashi a shekara wani ma ko dama ba ya samu ai makaranta Allah ce to mu sani cewa idan ka sa ka makaranta ka rika tuntuɓa shi ka rika bin shi makarantai ka ga shi yana zuwa ka rika tuntuɓa shi yana karatun wannan wajibi ne kai uba kai haka wajibi ne uwa ke ma ki wannan domin Allah zai tada ku ya tambaye ku amanar da Allah ya ba ku. ta wannan yaran muna da kokari kwarai ainihin wurin kula da yaran mu idan aka ce ga wani biki za a yi sai bi kokari mu musu anko in sallah ta yi bi kokari mu anko in ko ba mu ne ne dai bi kokari in ba su da lahiya bi kokari in ba abinci bi kokari mu ka abinci amma inda muke kasawa shine wurin kula da surun ibada wanda wannan wajibi ne na mai gida wajibi ne na mai gida ya kula da tarbiyyar yaran shi wurin sha'anin karatunsu domin wallahi sai Allah ya tambaye ka shin yaranka kaza wa alaikum salam Allah saka da alkhairi Allah shi wa maka da Allah saka da alheri wajibi ne bai gida sai Allah ya tambaye ka wannan kuma shi ne babban al'amari da ya kamata mai gida ya kula da shi da zaran ka shigo gida shi kun yi sallah za ka ce za ka ta yi sallah asuba ta da iyalinka ka tada ta ce ta ta da yaran su yi sallah amma yanzu da yawa za ka ga yaran sallar sahi suke sallar sahi sai lana ta yi to kirikiri take sallah wai kada a tada ta ai yara ne wa ya ce ma tada su ka ce sallah su ba ta da uwarsu su ma tada su ce su tashi sallah su tashi sallah wa ya ga ma za ka iya dawowa daga masallacin da ka ce wa ya ga ma tana yiwa daga can ka wuce kuma sai Allah ya tambaye ka wannan haƙƙin na iyalinka ke kuma ki sani cewa duk abin da ya shayi wuɗin gida wallahi wajibin ki ne ki kiyaye wannan haƙoƙin idan ba yi ba Allah zai tambaye ki da ka mu sani iyaye muna da aiki jajawur a gaban mu yau babban aikin da muke gani a gaban mu shine in Allah ya azurta mu da yaya mata za a yi musu biki kayan daki to nan wanne mai gida ke gani yana da aiki ja zai aure da ɗaya shi a ce ai ya'ya biyu zai aure a ce kai wannan yana da aiki idan ta an yi mata kayan ɗaki an cika ɗaki a yi ta murna a ce ka wannan wadiya ta yi ƙoƙari amma kila ko fata a yariya ba ta iya ba yau da ƙoƙari ta ai ba kokari ba ta ba fara ƙoƙarin ba ba ta fara bari a ce ta yi shi da haka iyaye mu sani cewa muna da aiki gaban mu kuma wanda Allah zai tambaye mu wannan aikin tun lokacin da muka shiga cikin kabarin mu shine lallai waɗannan al'amuran wallahi mu koya ma yaran musu mu mu koya sannan mu kuma mu koyar da su mu sani cewa amala ce Allah ya bamu ta yaran mu shin na sauke abin da Allah ya dora mana nauyi ko ban sauke ba idan na sauke alhamdulillah idan ban sauke ba kuma to wallahi dole ne in sauke shi mai gida dole ka koyar da ka karatu addini ko kuma ka kyale ta ta taimaka makaranta ko ka kawo wanda za ta koya mata addini a cikin gida ta koyar da ita karatun alkurani ta koyar da ita karatun da za ta iya sallah ta koyar da ita karatu za ta iya azumi dukkanin ibada ta koya mata idan babu akwai makaranta garin ta mata ta karfarta ta je ta koyo karatu shehu usman dan fodiyo aka tambaye shi aka ce shin wata sai mijinta ya hana ta ta je makaranta kuma baya koya mata karatu a gida kuma bai kawo da za ta koya mata karatu a gida ba cikin wani tayi nashi irshadul ikhwan sai shehu usman dan fodiyo ya ce ai wannan matar dole ne ta yi ta ko da izinin shi ko ba izinin shi ta je ta koyo karatu domin idan ta mutu jahila hutu za ta wajibinka ne ka kirawo wata ta koya mata karatu a gida ko wanda da kai da shi ya duka koya mata karatu a nan gidan ko kai ka je ka koya ka koya mata ko kuma je baka wanda baka kyale da ta makaranta ta koyo amma in ka ki ko ɗaya daga ciki to ita dole ne ita kuma ta ta ta samu inda za ta koyi ibada wallahi idan ba ta yi ba ta koma haka ba ta da wani uzuri kada ce to ali mijina ya hana ni kuma bai koya min ba ko bai kawo zai koya min to ya za ni yadda za ki shine ki ta ki je ki ki ki je ki nemo domin wasu abubuwa ne shehu dan bodo ya kawo sun kai wajen goma sha yace ce waɗannan namiji mace za ta yi ta daga gidanta ko da sanin ko mijin ya da ko bai yadda ba daga cikin su yace irin wannan namiji ne bai koyar da matar shi ba sannan kuma bai kawo wanda zai koyar da ita ba sannan kuma bai kuma bai bar ta je ta koyo ba to wannan dole ne ta hita dan in ta mutu jahilci wuta za ta ya kawo irin misalin ana ruwa da damana ɗaki na ruwa ɗaki na neman ya faɗa to za ta zanna ne ta kashe kanta mai mijin bai nan dole ta hito ta nemi mafaka nan ba ya halatta ta hito ko kuma tana jin yunwa ko ba wanda zai sau mata abinci kuma mijin baya nan kila ma bai garin shi za za ta mutu ne cikin gida dole ne ta yi ta zai ba abinci ire iren waɗannan abubuwa su ne wasu usman dan bode ya kawo halaccin ba ta fita a gida ba tare da ma izinin mijinta ba amma in ba irin waɗannan larurorin ba dole ne mace dole tana buƙatar sai mijinta ya da kana ta yi ta gidanta kuma ba wai muna magana cewa mace ta yi ta gidanta ba haka kawai ba haka muke ni ba a'a ana ne bisa ga wata larura babba domin rashin ilimi ai ruwa ce babba domin in kika mutu da jahilci shi wa jahili ko kamshin aljanna bai ji ko mun addu'a ki da zaki ana cewa Allah sa mu shiga aljanna kina cewa amin wallahi ba ki ta sai kin yi ilimi shi jahili ba zai ba ga kamshin aljanna ba ba ya ji ba zai shiga da haka dole ne a je a yi ilimi dole ne kuma a je a aiki da wannan ilimin to shi ne sai a samu dama da Allah maɗaukakin sarki zai ba mutum alfarma ya shigar da shi aljanna da ka ƴan uwa kalan farko mu san wannan tsarki din kuma kamar bayyana na ce ga akwai tsarki istinja'i akwai tsarki mai ma'anar wanka kuma akwai tsarki mai ma'anar wannan. na ce ya halatta a cikin wankan janaba a cikin wankan biki a cikin wankan a jinin al'ada a yi alwala kuma ya halatta a yi shi ba alwala ko ba alwala ya yi to yanzu in kai to kuma sai kai alwala to mu kaddara cewa cikin wancan wankan mu bi alwallan ba to kuma ita alwalla tana da ma'anar tsarki ita ma to sai ka zo sai ka zauna ana san in son samu ne alwallan nan ka kalli gabas da alheri ne ai ko ka kalli gabas idan baka samu ko ina ka kalla ta yi dan duk abun alheri ko addu'a za ka yi ka kalli gabas ake so kaga ka fuskanci alƙibla kenan to amma ko ina ma'ana ko ina ka juya gabanka to babu wani abu amma ka kalli gabas ana sa haka to sai ka fara idan za ka yi alwala da halko abin da ake fara cewa shine bismillah idan za ka yi alwala sai ka ce bismillah to mutum ne zai yi alwala ya wanke hannu har ya kai huska bai ce bismillah ba sai ya tuna yanzu ya za yi malamai suka ce to daidai na inda ya tuna sai ya ce bismillah shikenan sai ya shiga gaba to yanzu sai ka ce bismillah sai ka wanke hannuwanka zuwa wuya hannu ku'u ake cewa eh, sau uku sai ka kurkure baki ka shaƙa ruwa sau uku sai ka wanke huskarka sau uku sai ka wanke hannuwanka zuwa gwiwa hannu sau uku sai ka yi shahuwar kai ka je ka dawo sau ɗaya kai kwalkwalar kulle sau ɗaya sai ka wanke kahonka zuwa idan sawu wannan ita ce alwalla to kayi alwalla tsaf kuma kayi tsarki ina ba ta mun gane wannan alwalla tana da falala kwarai ainin ita alwalla daga cikin falalarta shine duk wanda ya yi alwalla Allah ya ce Allah wanke mashi zunubin shi da ya da wannan hannun duk lokacin da ya wanke hannu to sai a wanke mashi zunubin da ya doka da wannan hannun duk lokacin da ya kurkur baki sai sai a wanke mashi zunubin da ya doka da wannan harshen duk lokacin da ya wanke huska sai a wanke mashi zunubin da ya doka da wannan da wannan idan tunda Allah ya ce illa sab'a wal basara wal fu'ada kullun kana ulaika anhu mas'ula da jinka da ganinka dukkan su waɗannan za zama abin tambaya sannan kuma ka sa akwai mala'iku masu rubuta dukkanin ayyukan da muka yi duk maganganun da kake yi da ayyukan da kake yi to akwai mala'iku da ke rubuta wannan Allah ce ba yalfizu bi qawlin illa ladayhi raqibun atid ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد Allah ya ce babu abin da zaka furta na furuci face akwai bala'iku raqib da atid ba su rubuta wannan abin shi yasa manzon Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah na tashi alkiyama fal yaqul khairan aw liyasmut to ya faɗi alkhairi ko ya yi shiru kaga idan ka wada alkhairi za a rubuta alkhairi in sharri ka kawani to za a rubuta da haka ya ku al'umma mu da matan mu yi takazantsan cikin abin da muke wani wallahi idan kai zagi za a rubuta wannan zagin idan kika tsigi wata ko ka tsigi wani wallahi za a rubuta da haka mu yi taka tsantsan cikin abin da zuke wani abin da za mu faɗin alkhairi ne ko sharri ne kuma mu sani cewa za a za a wayi gari a alkiyama a ce ka karanta abin da ka yi in kira kitabaka ka fa bil suka yau ma alayka hasiba ka karanta littafin ka za ka yi maka kai hisabi yau idan alkhairi ne alkhairi Allah ya sa ga alkhairi kuma Allah ya babu mu ikon karanta alkhairi da haka ya ku yan uwa mu kiyaye waɗannan abubuwa za su taimaka mana wurin rayuwarmu sannan mu sani mu iyaye <coughs> waɗannan abubuwa mu kiyaye su mu kiyaye su shi yasa manzon Allah ya ce ku umurci yayanku da yin sallah tun suna yin shekara bakwai ku ce su yi sallah sannan ku buge su idan ba su yi ba in suka kai shekara goma amma sai ka ga yaro saurayi bai damu da sallah ba budurwa ba ta damu da sallah ba alhamdulillahi gaskiya ko ni abin ya burge ne da na ga matasa sun cika masallaci suna sallah wannan abin burgewa ne amma wani wurin sai ka ga matasa ba su damu da sallah ba ko kuma ga yarinya babban budurwa amma ba a ce mata ta yi sallah in ta ga dama ta yi in ta ga dama ta ke yi kuma ba kowa mace za ta ba sannan wannan sallar kada kawai ka ce je ka yi a gwada mai yadda zai yi sallai ka gwada mai yadda zai sallai kada kawai ka ce mai je ka rika sallah kamar yadda wannan alwallar take za ka koya wa yaro zaunar da shi yi alwallar gaban shi ka ce ya yi irin ta to kaga sai ya iya yadda ya kamata haka ke ma uwa ake so idan za ki koyar da ita ibadan nan ki zaunar da ita ki koya mata sannan kuma ku iyaye mata ku ji da kyau so da dama za ku ga kun yi ba da kun yi ba da ƙarfi wurin tallanku da kuka dora bayaniya idan ta saido ki yaba mata ki gode mata idan bata saido ba kuma ta sha wada wata ma ta sha kashi to ki sani cewa laihin ki ga talla shine ki dora bayaniya tallata ta zungur lokaci bata dawo ba ma dan gwada ga maganar sallah amma ki ga mata cewa to wance ga tallalar ki ta yi in ba hura ta ki ka dora mata idan kin saida ki bai zama ki dawo idan babu ki saida ba lokacin sallah ya to ki dawo ki sallah kana ki koma kaga wannan abin da ta yi mata ta yi daidai amma ta yi sallah ba ta yi sallah ba oho sannan mu da tada mu da asuba suna yin sallah ba sai da sai ba kiri kin tashi kin yi sallah ba mai gidanki zai zai taimaka sallaci ya tada ki to sai ki tashi ki sallah wani lokaci yaran da ke sallah da rana iyayensu ne suka ga suna yi da rana din wani lokaci ba za ka ga shi ma kashi shi mai gidan sai da ranar zai yi sallah to inda kawai aka samu mai gida yana sallah da ranar abu ya kwanci da haka da Allah ‘yan uwa mu yi kokari mu kiyaye waɗannan abubuwan waɗannan su da ibadu da da mutu Allah zai tambaye mu kansu <coughs> Allah ya halice mu bauta ma Allah to sadaka ce Allah saka da alheri <coughs> da haka mu yi kokari mu kiyaye waɗannan abubuwa waɗanda za su zama abin tambaya a gare mu idan muka yi haka to mun sauke nauyin da Allah ya nuna mana Allah madaukakin sarki babu ikon sauke wannan nauyi wanda yake kan mu kuma ana nuna ban lokaci yayi <clears throat> musamman saboda mun dan bakara to ina ganin zan dakata na abin da na faɗi daidai Allah ya bamu na shi wanda dai kuskure ko ta tutuba harshe kuma Allah shi kafarta mana kurakuran mu da muke yi Allah maɗaukakin sarki babu ikon gyarawa abubuwan da muke daidai Allah ya dora mana su a bisa ayyukan mu na hasada waɗanda suke ta kawo sadaka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 Allah kuma ya sa mu amfani da abin da muka saurara na nasiha ko kuma wa'azi kamar yadda muka saba cewa duk lokacin da aka gabatar da wa'azi akan yi tambayoyi ko da mutum yana da tambaya da ta shige mai duhu ko yake neman a yi mai karin haske babu laifi ya yi tambayar shi kuma za a amsa abin da aka sani bakin gwalgwado akwai wani wanda yake tambaya yake cewa duk da dai ya ce ina batun yan mata da ake cewa ba za su fara sallah ba sai idan an yi masa aure wannan babu laifi haka koko a magana a ce mace ba za ta fara sallah wannan ai wani abu ne na da da kan gaskiya in ka samu dattawa yanzu ka tambaye su za ku ji sun ce shi kan shi saurayin sai abin auren farko wani lokaci yake fara sallah ita ma mace ba za ta fara sallah ba sai an bata aure da farko wanda al'ada ce ba addini bane ba kuma ya saba ba addini kuma kuskure ne ya kamata a ce ba haka bane ba abin yake da haka mace za ta fara sallah manzo Allah ya ce a umurci da su fara sallah suna yin shekara bakwai da haka wannan namiji da mace <clears throat> da zarar sun shekara bakwai to shikenan za a umurce su fara sallah a kwatanta musu yadda ake sallah <clears throat> a koya musu yadda ake sallah <clears throat> sannan da sun shekara goma kuma yarinya ba ta yi sallah ba a ce ke yi sallah yanzu da da la'azar da aka ce ke yi azar sai ta ce ai babba to wannan abin da ya kamata a yi mata bulala don ta gane sallah tana da muhimmanci a yi mai bulala ko a yi mata bulala ta gane akwai mahimmanci da don duk abin da aka bugi mutum kan shi zai gane yana da muhimmanci kaga gobe ba za ta yi jinkiri ba wurin yin sallah da haka wannan ba daidai ba ne a ce ya mace sai an bata aure za ta fara sallah wannan kuskure ne kuma da fatan Allah babu ikon gyara assalamu alaikum sai tambaya ta gudai dama guda biyu ne ya ce idan ya hayo hitsari ko ya kama ruwa bayan ya mike sai ya ji kamar hitsari ya ƙara biyowa baya bai san yaya za yi da irin wannan ba sai ya kuma koma sai kuma ya ƙara dawo haka ne to wannan matsala ce da ake malamai ke ce mata malam fiƙi ke cewa salsalbano ma'ana wanda zaka ga kila fitsari na ɗan zo mashi babban dai abin da ke da mahimmanci shine ya tabbatar da cewa fitsarin ya gama fita ya tabbatar da wannan amma wannan wani lokaci ɗan ne ke mai wannan ya hana shi zama lahiya sannan can lokacin da na bayani kan maganar tsarki ba a san mutum da na yin fitsari inda zai rika dawo mashi <clears throat> ma'ana kana yin fitsari wurin faƙo. ko siminti da in kai fitsarin zai kare zai rika dawo ma yana jika maka kawafu wannan ma yana daga cikin abin da <coughs> wata rana manzo Allah zai wuce ga wasu kaburbura guda biyu sai ya ce masa bai wannan ana masa wannan kaburbura guda biyu ana masa azaba masu su <coughs> sai ce kuma abin da yasa ake masa azaba ba wani abu ne babba wa alaikum assalam to Allah saka da alheri to Allah saka da alheri abin da yasa ake musu azaba shi ne. farko wannan fitsari da yake yana fallatsar mai ga kafa wannan fallatsan fitsari ga kawai kun lura ba kowa ba ya damu da shi ba amma wannan matsala cewa tana kawo azaba kamari wanda yake fitsari fitsari da fallatsar mai ga kafa kuskure yana sanya azaba kamari Ba za la ce ala bai azaba kamari saboda in yana fitsari yana fallatsar mai ga kafa ko kuma sai ya fitsari ya rika digan bashi bai wankewa wannan duk dalili ne da zai sa ya mutu azaba kamari. dalili na biyu kuma shi kuma ɗayan da ake wa azaba shi kuma yana taya da annabimanci haɗa faɗa bi ne ko bi ya ce ka je can ta ce wacce ta ce kaza wacce ta ce kaza ai wacce ma kaza ta ce sai ta haɗa haɗa. to wannan haɗin faɗa yana daga cikin abin da ke kawo azabar kamari. amma muhallin shahin na tambayar da